السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا مفيد الله سبحانه وتعالى كذلك صلى الله عليه وسلم نقوسيين بموجة ما في السلام وكيف الله سبحانه وتعالى فتدرس مولى الفتى القرآن kuzungumzia kuhusiana na habari za fidia kwa mtu kufanya mahdhura katika mahdhurati al-ifraq baada ya hapo kuhamia katika sehemu ambazo mtu atakapokuwa analazimika eh, kufanya hicho ambacho yeye analazimika kufanya baada ya kufanya mahdhura katika mahdhurati al-ifraq na yale yanayowajibika na tukahamia kadhalika kuhusiana ya vile visivyouzwa katika haramu ya Maka yale yanayowajibika pamoja na kukata mti yake pamoja na kungoa uh, nyasi zake na baada ya hapo tutazamia kuhusiana na habari za mtu kuwinda viwindwa vya haramu ya Madina na vilevile hukumu ya kukata mti yake na kungoa nyasi zake kwa hiyo leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunatumia mlango unaohusiana habari za kuingia katika mji wa Maka kwa sababu baada ya mtu kuleta uh, ihram kuleta nia ya ibada ya haji uh, moja kwa moja na kuwa anaelekea Maka sasa anapokuwa anafika Maka ni kitu gani ambacho yeye anachokifanya na ikra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وغفر له ولشيخنا وللمسلمين باب دخول مكة يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يده وقال ما ورد ثم طاف أبو الطبع للعمرة المعتمد وللقدوم وللقدوم غيره ويستلم الحجر الأسود ويقبله شق أشار إليه ويقول ما ورد ويرمل ويرمل الأفقي في هذا الطواف فإذا فرغ صلى ركعتين خلف فإذا فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. نعم ثم بعد ذلك قال باب دخول مكة. ملانgo huu unahusiana habari في مكه ameshaherimia huko ibada yake atakayoifanya kama ni tamato au qiran au ifrad ameshatoka sasa anapofika maka anafanya kitu gani muallif rahimahullah anasema yusannu naharan min a'la yusannu ay dukhul makkah yusannu dukhul makkah naharan يسن دخول مكة نهار يسن kuingia maka mchana sunna kuingia maka mchana kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia maka mchana لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها نهارا وسبب متوكل عليه الصلاة والسلام aliingia maka mchana sasa je ikiwa amefika na kukaribia maka wakati wa usiku anafanya kitu gani wakati faidha wasalaha laylan فإذا وصلها ليلا فإذا وصلها ليلا سنة أن ينتظر سنة أن ينتظر سنة أن ينتظر حتى يدخلها نهارا سنة أن ينتظر حتى يدخلها نهارا فإذا وصلها ليلا ikiwa anafika usiku yani muda ambao wa kuingia maka ni usiku sunna an yantazira ni sunna asubiri sunna an yantazira ni sunna asubirie hatta yadkhulaha nahara mpaka aingie mchana yani kawaida maka muda wote watu wanaingia na miji wenzetu kule hakuna cha mchana hakuna cha usiku magari yanatembea masaa 24 na huduma zote za usafiri zinakuwepo sasa niwezekana katika hali ya kufika mtu ikamlazimu kuingia maka wakati wa usiku kwa hiyo kamadhhab ni sunna mtu kusubiria pembezoni mwa maka ili kusudi aingie maka uh, mchana asubirie pembezoni mwaka pembezoni mwa mwaka ili aingie Makka mchana Ibn Umar radhiallahu anhuma alikuwa anafanya hivyo kama alikuwa anafika wakati wa usiku alikuwa anasubiri ili kusudi aingie mchana kwa hiyo alikuwa anaingia mchana alikuwa anaoga na kisha kuingia Makka Mwalimu anasema min a'laha kwa upande wa juu yani sunna kuingia maka kwa upande wa juu huu upande wa juu maksudio yake ni nini min jihati madina min a'laha wa upande wake wa juu yani min jihati madina kwa upande wa madina kutokea upande wa madina umeinuka na ndio maana muallif rahimahullah kusema ni sunna kuingia kwa upande wa juu ya maka kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama aliingia upande huo aliingia upande huo unapotokea Madina kuna kala wal masjid min bab bani shayba na msikiti aingilie mlango wa bani shayba hapo alipo aliposema wal masjid huko وسن دخول min bab bani shayba wa sunna دخول المسجد min bab bani shayba na ni sunna kuingia msikitini yani msikiti ule wa maka almasjidul haram ni sunna kuingia katika ule msikiti wa maka bab bani shaiba kwa mlango wa bani shaiba unapokuwa unaingia pale msikitini kesho inshallah tutaleta picha na kuonyesha hayo mazingira yenyewe lao watu waweze kukaribisha fahamu kuhusiana hayo tunayosema kwa hiyo ni sunna mtu kuingia msikitini yani kuingia msikiti ule wa maka kwa mlango wa bani shaiba uktuma yani alana غير موجود الآن غير موجود الآن غير موجود وأقربه باب السلام الآن غير موجود وأقربه باب السلام الآن غير موجود وأقربه باب السلام هم وبني شيبة سيبي هوكو هوكو lakini mlango ambao uko karibu zaidi na haya maeneo ambayo yalikuwepo mlango wa Balshaiba ni babu salam kuna mlango pale unaitwa babu salam kwa mlango wa babu salamu ndio ambao uko karibu na mlango wa Bani Shayba ambao ulikuwepo miaka hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu mlango wa babu salamu uko upande wa sa'i baina ya sofa na Marwa. Huu mlango wa eh, babu salamu uko upande wa baina ya sofa na Marwa. Kwa hiyo ni sunna mtu kuingia katika ule msikiti wa kutumia mlango huo. ثم قال كيف مؤلف رحمه الله قديم تعال تتمشيا مسكتين فاذا راى البيت اتقبل النبا نقصد والكاله فاذا راى البيت اتقبلنا آه، نبا يعني الكعبه رفع يده اتى يوم كنوا رفع يده atanyanyua mkono wake waqala ma warada na kusema yale yaliyopokewa au yaliyokuja wakati huo waqala ma warada na atasema yale yaliyokuja au yale yaliyopokewa maneno yake ni Allahumma anta salamu Allahumma anta salamu wa minka salamu اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعذيبا حين ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما قل hiyo من maneno ndio tukio yasili kisha fika pale na mkono wake tena nimekulia نفس ما يمكن اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما سسا wanasema kwamba anasema haya maneno akiwa usawa wa alhajar akiwa uzao wa al-hajar al-aswad ndio ananywa kusema haya maneno kwa hiyo akishasema kinachofuata ni nini thumma tawafa mutabi'an lil'umrati al-mu'tamiru wa lil'qudumi ghayruhu kisha anatufu thumma tafa kisha anatufu mutabi'an halikuwa yuko katika hali ya al-ittiba' mutabi'an halikuwa yuko katika hali ya al-ittiba' al-ittiba' ni اكتب ما يلي يجعل وسط البلاد يجعل وسط الرداء يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايمن رداء جديد الرداء الدين ايه هويا يجول مرلبا على البدن فايو anachokifanya ni sawa tunasema na kwa katika hali ya al anajalia katikati ya uh, ile ridaa katikati yake yani ile nguo ya juu sababu kuwa ni kama shuka tu kwa hiyo pale katikati yake anajalia chini ya bega lake la kulia pale katikati anajalia chini ya bega lake la kulia wa tarafaini ala atikihi al na zile ncha zake yani mwisho wa ile rida ule upande mmoja na huu upande mwingine anakuja kujalia juu ya bega lake la kushoto anakuja kujalia juu ya bega lake la kushoto yaani kama vile mnapoona wakati watu wanafanya towako ile ndio inaitwa al ikhtibar kwa hiyo anatupa aliyakuwa yuko hivyo hadha ittibaa lilumrati almu'tamid anatufu tawafu ya umra yule ambaye anafanya umra ikiwa nakusudiwa nani sasa anayefanya umra nani almutamattia nakusudia almutamattia sawa umesema thumma tawafa muttabi'an lil umrati ay almutamattia almutamattil kisha anatufu kwa ajili ya umra yule ambaye anafanya umra ikiwa kusudiwa almutamattil kwa nini sote tumesema yule ambaye anayefanya eh, haji ya tamattu yeye anashirimia kufanya umra kisha anaenda na kufanya umra yake mpaka anamaliza akishamaliza umra yake analikiwa na kuwa halali anakuwa halali anabaki maka mpaka siku ya 38 anaenda mina kwa hiyo sasa yule mtamate atakuwa anatubu lakini hii tawafu itakuwa ni kwa ajili ya umra walil qudumi ghayruhu na kutubu kwa ajili ya ziara ya qudum kwa asiyekuwa mu'tamid yani kwa asiyekuwa mtamate nani القارن هو من؟ ها القارن هو من؟ والمفرد القارن هو المفرد، لماذا لاننا قلنا أن في الحج انا ثلاثه اجزاء وان في حج وانا وانا وانا جايين يعني في مفهوم ثلاثه يعني جماعه وأنا هاي واتفني الضبط بسبب Ah, bila ya hilo inawezekana ulipata shida mbele ya tabaka tumesema kuna mtamati yule ambaye yeye ametia nia ya kufanya umra kwanza kisha haji alafu kuna alqari yule ambaye amenuia kufanya umra na haji kwa pamoja halafu kuna almufrid aliyetia nia ya kufanya haji peke yake sasa tukasema huyu mtamati aliyokusudia kufanya umra kwanza kisha haji yeye anatufu tawafu ya umra na asiyekuwa yeye yani asiyekuwa mtamatti eh, ambaye ni al-qarin wal mufrid yeye wakati yule mtamatti anatufu tawafu ya umra al mufrid na al-qarin watakuwa wanatufu tawafu ya al-qudum wao watakuwa wanatufu tawafu ya al-qudum tawafu ya kufika makka hii tawafu ya kufika maka hukumu yake ni sunna tawafu ya kufika maka hukumu yake ni sunna ama tawafu ya mutamattia ambayo tunasema lile umra hii inakuwa nguzo katika nguzo za umra nguzo katika nguzo za umra tayeb lakini kabla ya hapo nafanyaje wayastalimu alhajar alaswada na analigusa jiwe jeusi wayastalimu alhajar alaswada na analigusa jiwe jeusi yani an yamsahu biyadihi alyumna hapo aliposema yastalimu bimaana an yamsahu biyadihi alyumna yani yamsahahu biyadihi al-yumna aligusa lile jiwe jeusi kwa mkono wake wa kulia aligusa lile jiwe jeusi kwa mkono wake wa kulia wayuqabbiluhu na kulibusu yuqabbiluhu na kulibusu hapa ndipo Umar radhiallahu anhu alipofika na kuligusa lile jiwe na aligusu akasema inni a'lamu annaka hajar لا تضر ولا تنفع لولا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ما قبلتها وين جيوه او دور ولا او فيش كما من سنجمونا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول ما kwenye hili jiwe jeusi kwa kugusa analigusu فان inshaqa ikiwa kutakuwa na shida ya kuligusa na kuligusa bisababi izdihami kwa sababu ya msongamano ikiwa kuna shida kuna ugumu wa kuligusa na kuligusa bisababi izdihami kwa sababu ya msongamano sababu wakati wa haji pale kunakuwa na umma wa watu kunakuwa na umma wa watu na kuna kuna watu wana miguu ya kati watu nguvu ya hatari yani wewe uh, ambaye ndio uko hivyo hivyo hivyo hivyo tu wala huwezi kukaribia katika hajar al kutokana na watu pale unaweza kuona mzee eh, mwili wake ndio lakini ana nguvu ya hatari ukijaribu kusogea na mtia ikumbo yetu mpaka mwenyewe ukashindwa picha sasa kama kunakuwa na mashirika kama hayo watu wamekuwa ni wengi nini anachokifanya ashara ilayhi ataashiria ashara ilayhi ataashiria kwa lile uh, jiwe jeusi sasa hivi usawa lile jiwe jeusi wameweka taa ya rangi ya rangi ya kijani rangi ya kijani kwa hiyo ile taa imewekwa usawa jiwe jeusi kwa hiyo ukifika pale kama uwezo kufika kwa jiwe jeusi hamna kwa unaashiria kwa mkono akisha ashiria kwa mkono sasa wayakulu ma warada anasema yale ambayo uh, yaliyokuja husiana na wakati huu wa mtu kugusa na kugusa hajar al-aswad au kuashiria wayakulu ma warada na anasema yale yaliyopokewa yaliyopokewa uh, ni yapi hayo بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك اللهم إيمانا بك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وتصديقا بكتابك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ووفاء بعهدك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو وقت اشاريا وقت بوز من الحجر الاسود آه، استمع منين بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم msema haya maneno kwa hiyo kwa hiyo akishasema haya maneno inachofuata ni nini wayamuru al-ufuqi min hadha at-tawafi wayamuru ma huwa ar-ramal الرمل هو المشي السريع المشي السريع المشي السريع المشي السريعة مع تقارب الخطى المشي السريعه مع تقارب الخطى المشي السريعه مع تقارب الخطى من غير وثب من غير وثب المشي السريع مع تقارب الخطى من غير وثب من غير وثب في الأشواف الثلاثة الأول في الأشواف الثلاثة الأول في الأشواف الثلاثة الأول في الأشواف الثلاثة الأول كيشا أنا أنا أنا أنا فاني الرمل أنا أنا السريع يعني أنا أنا أ مع تقارب الخطوه pamoja na kukaribiana hatua zile hatua unazopiga zinakuwa za karibu karibu min ghairi wasabi bila ya kurukaruka yani anatembea kwa haraka pamoja na zile hatua kukaribiana min ghairi wasabi bila ya kuruka kwa anatembea kwa haraka haraka lakini fil ashwaq thalathati al-awwal katika mizinguko mitatu ya mwanzo anafanya hivyo katika mizinguko mitatu ya mwanzo kwa sababu ile doa anakuku mara saba kwa hiyo mizinguko mitatu ya mwanzo ndiyo ambayo atakaye kuwa anatembea kwa haraka pamoja na zile hatua kukaribiana bila ya kurukaruka kwa hiyo anayefanya haya muallif rahimahullah anasema al-ufuqiyyu wa yarmulul ufuqiyyu man huwa al-ufuqiyyu neno hili tunapita tena man huwa al-ufuqiyyu بغير حاضري المسجد الحرام يعني wale wasiokuwa watu wa makka wale wasiokuwa watu wa makka wasiokuwa watu wa makka yani ma jaa ma jaa min kharij ma jaa min khariji makkah man jaa man jaa min khariji makkah yule ambaye amekuja nje ya makkah man jaa min khariji makkah yule amekuja nje ya makkah huyo ndo anaitwa alipokea kwa hiyo arramal ni ya kutembea kwa haraka haraka hafanyi isipokuwa ambaye amekuja kutoka nje ya mji wa makkah lakini akasema fi hadha tawafi kwenye hii tawafi في هذا الطواف kwenye hii tawaf tawaf gani ha tawaf al-qudum liman tawaf al-qudum kwa nani ha al-qarin wa al-mufrid kwenye hii tawaf ya al-qudum kwa al-qarin wal-mufrid kadhalika نعم tawafu na umra tawafu la umra kadhalika kuna tawafu ya umra wayubi almutamattia kwa hiyo ana ana ana ana anatembei eh hayo haraka yule ambaye amekuja kutoka nje ya maka tumesema akiwa mutamati anakuwa anafanya tawafu ya umra kwa hiyo yeye kwenye ile tawafu yake ya umra atafanya haya na yule ambaye anayefanya towafu ya kudum anayafanya haya towafu siku tawafu towafu ziko ta bwana kama una swali towafu ziko tatu tawafu ziko tatu kuna tawafu ya kudum kuna ile towafu ya kupika tawafu ya kupika na yaani tunaangalia upande wa haji tawafu ya kufika makkah halafu kuna tawafu ziada kuna ile tawafu yenyewe ziada yani tawafu ibada au tawafu la haji halafu kuna tawafu alwada kuna tawafu wada sasa hii tawafu hii ambayo tunazungumzia hapa ndio ambayo anayefanya zaman tawafu zingine ikiwa na maana kwamba hatofanya hivi kwa hiyo atakapokuja kutufu tawafu ya adhiya tawafu ya haji hatofanya arramal kadhalika atakapokuwa anaaga maka hakufanya karaha sawa haya فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام atakapomaliza tawafu ile yani akamaliza kuzunguka Kaaba mara saba faida faragha atakapomaliza swalla rak'ataini ataswali rak'ataini صلى ركعتين ataswali rakaa mbili khalfa al-maqami nyuma ya maqam khalfa al-maqam nyuma maqam ay maqam Ibrahim khalfa maqam Ibrahima nyuma ya maqam Ibrahim sio mbavu Ibrahim alayhi salamu alisimama kwa hiyo akimaliza ile dua mara saba atakuja kuswali rakaa mbili nyuma ya maqam يا إبراهيم عليه السلام اكتب فإن صلى في أي مكان أصاب السنة فإن صلى في أي مكان أصاب السنة فإن صلى في أي مكان أصاب السنة وإن صلى خلف المقام وإن صلى خلف المقام وإن صلى خلف المقام أصاب السنة وكمالها وإن صلى خلف المقام أصاب السنة وكمالها فإن صلى في أي مكان أصاب سنة أكفاد جمع يوتي فالمسكتين أما فكية السنه sema yote kwa msikitini akiswali amepatia sunna wa in salla khalfa al-maqam na akiswali nyuma ya maqam yani nyuma ya simama wakati alikuwa msimama Ibrahim alayhi salam aswaba sunnata wa kamalaha atakuwa amepatia sunna na ukamilifu wake atakuwa amepatia sunna na ukamilifu wake na ukamilifu wake lakini vile vile kama atakuwa baada kumaliza tawafu ameswali swala ya faradhi inatosha inatosha hata utajika tena kuswali zile rakaa mbili nyuma ya maqam ya Ibrahim hapo itajika tena kuswali maadamu ushaswali faradhi baada ya kumaliza tawafu hiyo inatosha na tafadhali قال رحمه الله ثم ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت يكبر ثلاثا ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى إلى الآخر ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا ويفعله سبعا ويحسب ويحسب ويحسب ذهابه ويحسب ذهابه ورجوعه يتحلى المتمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومعه هدي إذا, إذا حج المتمتع يقطع التلبية إذا أقى في الطواف نعم ثم يستلم الحجر الأسود kisha akishamaliza uh, hizo rakaa mbili zake au swala hiyo uh, afikie swali ya faradhi anachokifanya anaenda tena kugusa jiwe jeusi istihbaba istihbaba thumma yastalimu al-hajar kisha anagusa jiwe jeusi istihbaba hukumu ya kugusa huku ni uh, mustahab akishagusa kinachofuata ni nini wayakhruju ila safa min kisha anatoka kuelekea mlima wa Safa kwa kutumia mlango wake kutumia mlango wake hadi watu wakisema ah, min babi jaribabi almasjid mlango wa msikiti na wengine wakisema min babi Safa mlango wa Safa hata hiyo mlango wa Safa huko mlango wa Safa huko yani ukishatoka kwenye ile Kaaba ile kuna alama ambayo inaashiria kuelekea kwenye mlango wa e, eh, safa kwa hiyo inatokea kwenye ule mlango na kuelekea kwenye mlima wa Safa kwa hiyo ah, wayakhruj ila Safa na anatoka kuelekea kwenye mlima wa Safa mimbali kwa mlango wake akishafika sasa kwenye ule mlima wa Safa fayatqahu anapanda juu yake istibaba fayatqahu istihbaban anapanda juu ya mlima wa Safa na kufanya hivyo ni mustahab kufanya hivyo ni mustahab yani wayalqahu imana eh, yas'adu jabal Safa imana yas'adu jabal Safa anapanda juu mlima ule wa Safa hatta yara albayta mpaka aone Kaaba hata yara zaita mpaka onekana yani zamani kwa sababu ah, msikiti ulikuwa unajengwa kwa sura ambayo sasa imejengwa sasa hivi ni ghorofa lakini zamani haikuwa hivyo kwa hiyo kulikuwa na uwezekano mtu akipanda juu ya mlima wa Safa ile Kaaba ni bora kwa hiyo anapanda mpaka aione Kaaba in amkanahu dhalika waktub in amkanahu dhalika wa yastakbiru in amkana dhalika wa yastakbiluhu in amkana dhalika wa yastakbiluhu mpaka aone Kaaba ikiwa ataweza kufanya hivyo wa yastakbiluhu na aielekee Kaaba mpaka ione Kaaba ikiwezekana hivyo na aielekee aielekee Kaaba fayukathiru thalatha akiwa ni mwenye kuelekea Kaaba analeta takbira mara tatu anasema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fayukabbiru thalatha analeta takbira mara tatu wayaqulu ma warada na anasema yale ambayo yamekuja yani maneno ambayo yamekuja kusema wakati huo wayaqulu ma warada na kusema yale ambayo yamekuja na kupokea wakati huo ni maneno marefu lakini eh, rahisi tutataja kwa baadaye watu ah, watarejea kitabu kingine au wasikana wakarejea sauti wakaja kuhifadhi hadithi kwa hiyo tunasema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tunasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده قال رسول الله سبحانه وتعالى ثم ينزل ماشيا في كنت ما يمرر على تريمك اللي يكون على تبيع تلقى اليوم ما وين kwa hiyo akishasema haya maneno anateremka hali ya kuwa anatembea kawaida sasa wakati uh, huwa atakapokuwa anatembea anaweza akawa analeta azkari anaweza akawa anasoma Qur'ani ala kulli hali wakati ule anaweza kuwa anasema chochote kile katika mambo ya khairi wakati anatembea ila alalam alawwal mpaka kwenye alama ya kwanza ila alalam alawwal mpaka kwenye alama ya kwanza uktub hunaka idha'atun khadra hunaka idha'atun khadra fil mas'a hunaka idha'atun khadra fil mas'a hunaka idha'atun khadra fil mas'a hunaka إضاءة خضراء في المسعى تدل على موضع العلم الأول تدل على موضع العلم الأول هناك إضاءة خضراء في المزرعة تدل على موضع العلم الأول تدل على موضع العلم الأول pale msikitini kwenye mazaa kuna sehemu kumewekwa eh, mwanga wa kijani kumewekwa taa kijani masaa inawezekana upana wake wallahu aalam kwa takdiri lakini inaweza kulingana na huu msikiti yani kwa uh, upana kwa hiyo unapokuwa unafika kwenye hii alama ya mwanzo wa, wa kijani kwa kutokea upande wa sofa wameweka kwa unapofika hapo unajua kwamba nimefika kwenye alama ya kwanza kadhalika wakati naelekea upande wa marwa wameweka uh, alama nyingine ambayo inayoashiria alama nyingine na upande mwingine pia kwa sababu kuna uh, wameweza utaratibu kwa wakati wa kwenda watu wanapita uh, upande mwingine na wakati wa kurudi kwenda tena uh, sofa wanapita upande mwingine kwa hiyo kila upande ita unaona pia sio mbaya sio sio mbali kwa hiyo ule upande wa sofa umeweka alama ambayo ndiyo taa kijani mwanga wa kijani kadhalika na upande wa marwa wamefanya hivyo hivyo kwa hiyo atakapofika kwenye ile eh, mwanga wa kijani wakati anatokea upande wa sofa fayasaa shadidan ila al-akhar anatembea kwa haraka anatembea sana ah! ila al-akhar mpaka kwenye alama nyingine tena kisha fika kwenye ile alama anatembea kwa haraka anatembea sana mpaka kwenye ile alama nyingine lakini si hata rijal الذي يسعى شديدا الى الاخر هذا في حق الرجال ونومه في حق الرجال ونومه كما wanawake hii sunna kwa wao sio في حق الرجال kwa upande wa wanaume kwanza mbele kwa haraka mtaka kufika alama nyingine ambayo imewekwa kwa upande wa Marwa kwa akishafika kwenye ile alama nyingine ya pili basi atakuwa anatembea kawaida atakuwa anatembea kawaida thumma yamshi kisha anatembea wayarka almarwata na anapanda juu ya mlima wa Marwa wayarka almarwata na anapanda juu ya mlima wa Marwa ukifanya tawafu ya, ya, ya chini bado ile milima iko ile milima hiyo japokuwa haina urefu kama ilivyokuwa mwanzoni ila uki uki uki ukitoka ya juu yake na ya juu zaidi na ya juu ule mlima mkubwa isipokuwa wametengeneza mazingira ya kufanya mtu na kwamba awe juu ya ule mlima sababu ule msikitazemo ghorofa ghorofa kwa hiyo Ah, hata kwenye upande wa na sana mtu akafanya chini au kwenye tabaka linalofuata au linalofuata au linalofuata kwa yule ambaye anafanya ah, tawafu ya chini ana uwezo wa kupanda juu ya mlima wa Safa na kadhalika mlima wa Marwa kwa hiyo anatembea mtaka kapande juu ya mlima wa Marwa wayakulu wa ala Safa na anasema yale aliyosema wakati kwenye mlima Safa wayakun na anasema na kisha panda juu mlima wa Marwa anasema mapanahu ala safa yale aliyosema aliyekuwa yuko juu ya mlima wa safa yale yale maneno yale yale ambayo aliyosema wakati yuko juu ya mlima wa safa kadhalika anapokuwa juu ya mlima wa marwa atayasema hayo hayo maneno akisha maliza thumma yanziru kisha nasema thumma yasir kisha anateremka fayamshi fi mawdi'i mashihi basi anatembea ile sehemu kutembea yana kisha teremka sasa anatembea kawaida kutembea kawaida ni wakati anaenda kado au anasoma Qur'an kutoka Marwa na kuelekea Safa maana tunazungumzia mara ya kwanza alikuwa ametoka Safa amekuja Marwa hata hivi anarudi kutoka Marwa kwenda wapi Safa zile sehemu za kutembea kutembea hivyo hivyo wayasaa fi mawdi sa'i na atatembea kwa haraka ile sehemu ya kutembea kwa haraka zile sehemu ambazo mtu anatembea kwa haraka ukitoka mlima wa Safa kufika pale sio mbali yani karibu na kutoka uh, alama ile nyingine wakati unatoka swafa kwenda Marwa kidogo na kipande kirefu kutembea kuna kipande kirefu kutembea kwa hiyo algausa yuko kutoka katika mlima wa Marwa sasa pia anatembea so kile kipande kirefu kiasi mpaka afike kwenye alama ambayo ni karibia na mlima wa Safa kwa hakika pia kwenye alama sasa pale hapo anatembea kwa haraka mpaka kufika kwenye alama nyingine alafu kutembea kiasi na kwenda kupanda tena katika mlima wa Safa ni sehemu ndefu na yani tawafu tawafu sio ngumu hata ukipata uh, nafasi ya kufanya tawafu kwenye ile Kaaba yenyewe ile kutufu mara saba ni muda mchache kutufu mara saba muda mchache na shida kidogo ukipata tawafu ya juu na ile kwa sababu wametambua nikiangalia yaani sasa hivi hivi yeye imetanguliwa kwa hiyo sasa ukienda kutufu pale juu pale utatembea sana utatembea sana kutokana na ile hali ya kutanua ama ukipata pale chini na shida hadi ile yenye kaaba sio kubwa ile yenye kaaba sio kubwa kwa hiyo ile hali ya kuzunguka kaaba sio sio sio sio sio sio sio shughuli nzito amma sa'i baina safa na marwa kidogo kuna kuna kuna kuna kuna kuna ugumu na kama mtu uh, ana shida miguu hapo ndo kama ule kidogo ugumu ibada ya haji sababu kidogo kile kipande ni kirefu kipande kirefu inaweza kawa sawa sawa na uwanja ule mpira ule uwanja wa mpira sana pia ah, ile sehemu itazidi wallahu aalam kuja saa kwa unakuja mara ya kwanza halafu pia unarudi mara ya pili kwenda hivi halafu unakuja tena takuwa ya tatu halafu unaenda tena nne kuja tena tano uende tena sita alafu uje kumalizia barua mara ya tatu ndio maana mahali panasema thumma yanzil kisha anateremka yani kutoka katika mlima wa marwa fayamshi fi mawda mashi anatembea kwenye ile timu yake ya kutembea kawaida wa yas'a fi mawdhi sa'i na anatembea kwa nguvu ile sehemu ya kutembea kwa nguvu ila safa mpaka kwenye mlima wa safa ila safa mpaka kwenye mlima wa safa yafalu sab'an anafanya hivyo mara saba yafalu sab'an anafanya hivyo mara saba ويحسب ذهابه ذهابه ورجعه inaweza ikawa yuhsab au wayahsubu unaweza kusema yuhsab au wayahsubu kwa hiyo ukisema yuhsab itakuwa dhahabu wa rujuhu ukisema wayakubu itakuwa dhahabahu warju'ahu lidhan wayuhsab dhahabuhu warju'uhu na itakuwa inahesabika kule kuja kwake na kurudi kwake yani wakati atakapokuwa anaenda yani kutoka sofa kwenda Marwa itakuwa inahesabika kuwa ni moja na kurudi kutoka Marwa kwenda Safa itakuwa inahesabika kuwa ya pili atakapokuwa tena anatoka Safa kwenda Marwa itakuwa inahesabika kuwa ya tatu kadhalika yani kila kule kutembea kwa kuenda mzima na mzima itakuwa inasimika mara hiyo hapa kuna hali mmoja yeye wakati yuko katika mji wake alikuwa anafundisha haki yani kama ambavyo mimi ndio ninao fundisha hapa na kama anafundisha katika hali ya usahihi lakini alikuwa hajahiji shida hiyo alikuwa anafanyaje hajahiji haya sasa akapiga kwenye tasbihi sasa ya Amal kwenda kuingia yenyewe sasa akapiga kwenye saa mbele ya sofa na barua anachokifanya ni nini sasa ile kutoka Safa kwenda Marwa na kurudi tena kwenda Safa yendo kaisoma akaisoma mara hiyo moja kwa hiyo alifanya hiyo karibu mara 14 na yani baada ya haji ile mtu aidhibiti vizuri na katika hali nzuri na hata yule mfundishaji afunike katika hali ya usafi aende akaiki sababu yeye anaelewa anakuwa anajua na anakuwa anaeleza anaeleza kitu ambacho anakijua na yani yale mambo sio kwa wewe ukisoma tu ukifika pale unaweza kufanya takbiki ile katika hali uhalisia mpaka upate mtu lao kuongoza <laughs> sio kusoma tu kwenye karatasi alafu sio kwa kuenda kuongoza kila kitu kijua unakuwa na ugumu sababu mwingine ameelewa ameelewa hiyo wajui kwa lazima upate ah, mtu wa kuongoza طيب sasa hali ikishakuwa hivyo inakuwaje muallif rahimahullah anasema wayatahallalu mutamatti'un la hadiya ma'ahu hapo kwetu mkii hapo kwetu mkii so madhhab kuna mambo yameeleza wayatahallalu mutamatti'un la hadiya ma'ahu alafu anahalalika mutamatti' asiyekuwa na cha kuchinja anahalalika yule kuwa na chakukia wakati ule ana halalika na kuwa halali bitakfiri sha'rihi kwa kupunguza nywele zake anakuwa halali mtamattu yule ambaye msia nia ya kufanya ibada ya ana halalika kwa kupunguza nywele zake wanasema bitakfiri sha'rihi hawaja hawasemi bihalki sha'rihi wale wanasema kwamba apunguze tu ili kusudi wakati atakapomaliza amali ya haji na kunyoa ndio anyoe sasa inawezekana akinyoa sasa nywele zote ikawa baadaye wakati wa haji e, akapata shida kwa wanasema kwamba anaharikiwa kwa kupunguza nywele zake kwa hiyo akishapunguza nywele zake anakuwa halali ataendelea kuoga atachukua zile kanzu zake zile atavaa kila kitu kile kitakuwa ni halali sema kwamba hatotoka nje ya masafa ya kupunguza swala kutoka maka kama vitu vingine mkiye vitakuwa ni halali vitakuwa halali itakuwa atakuwa anatumia yani haya mambo yote ambayo anayekataza kwa kumkosi itakuwa eh, halali kwa hiyo huyo mtamaji ambaye hana nini hana hadi yani hana mnyama wa kuchinja waman ma'ahu hadiyun idha hajja waman ma'ahu hadiyun ukhthu yatahallalu idha hajja waman ma'ahu hadiyun na yule ambaye alina mnyama wa kuchinja waman ma'ahu hadiyun na yule aliye na mnyama wa kuchinja yatahallalu idha hajja anahalalika atakapohiji anaharika kwa sababu hii hali yako wacha vipi na vitu tumezungumza kama mambo ya tahallul awwal na tahallul thani mambo ya tahallul awwal na tahallul thani kwa yule ambaye ana mnyama yeye hata halalika atabaki kwenye ihramu yake na atabaki kwenye izali na ridaa vile vile mpaka aende akaje sasa hapa shida yake inakuja shida inakuja hivi sisi tunazungumza habari za tamato tulisema kwamba yule ambaye anaenda ibada ya tamattu anafanyaje anakuwa anafanya umra mpaka anamaliza matendo ya umra na anahalalika kisha siku ya nane tunasema ni yani ya haki na kuelekea zake bila kwa ajili ya kwanza amalu la haki lakini madhhabu hapo wanasema hapana kwa upande huu madhhabu wanasema hapana kinachofanyika ni nini anayehalalika ni yule mtamati ambaye asiyokuwa anachokinja kuchinja kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam wakati kuna maswahaba zake aliwaambia wale wasiokuwa na zakuchinja halali keni kuweni halali kisha yeye hapo halalika kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa na gamia wengi wa kuchinja kwa hiyo hakuhalalika kwa alibaki vile vile kwenye ihram mpaka yoma tatu ya mpaka siku ya takabati vile sasa ishu sasa inakuja kwamba akishabaki katika hali hiyo sasa je anakuwa ni mutamate au anakuwa ni alkali madhhabu wanasema hivi kwa hiyo wanasema hivi kwa ajili ya kufanya takrimu ya sura zote mbili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba wawe halali na kuonyesha kwamba kumbe kufanya tamattu ni bora kuliko aina zingine zile mbili zilizobaki lakini kama hali ndio hivi kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuhalalika ila ikawa kwa sababu yeye alikuwa na unyama wa kuchinja na alimu anatuambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa amefanya ibada ya al sasa huyu mutamati yali alikuwa ametia nia za tamattu ya kwenda kufanya kwanza umra akihalalikiwa ndo aende atafanya nini haji sasa huyo aliyotia nia hajakuwa na mnyama wa kuchinja maraki halaliki anabaki kwenye ihram sasa kwa sura ya namna kama hii anakuwa mutamate au anakuwa ni alqari khilaf baina wa khilaf kubwa baina watu wa elimu kujimadha wengine wanasema kwamba anakuwa ni mutamattia kwa sababu ya yake atabaki. lakini tukisema kwamba anakuwa ni mutamattia mutamattia yeye ni inabidi ahalalikiwe kutokana na umra na yeye hajahalalikiwa tukisema ni alkari ni alkari ni wakati yeye nia yake alikuwa ameweza na kwa ajili ya kwenda kufanya umra akimaliza umra ndo atafanya haji ala kulli hali lakini sura unayozungumza unazungumza kwamba yule ambaye mwenye mnyama anafanya hivi ili kusudi aweze kupatia ubora wa ibada ya tamattu na kadhalika aweze kumwafiki mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume hakuhalalika kwa hiyo atakapokuwa amebaki katika hali ya islamu bila kuhalalika atakuwa mfuata mtume sallallahu alaihi wasallam tayib tunakumbuka wakati tunazungumza habari za kuleta nia kuingia kwenye ibada ile ya ya haji au vile vile umra tukasema mtu anakuwa analeta nini analeta tarbiya nakumbuka anakuwa analeta tarbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak anakuwa analeta hii tarbiya baada tu ya yeye kuhirimia ibada ya kuingia kwenye eh, zile aina za ibada bukuzile sasa ni wakati gani ambao hii talbia inakuwa inakatika alif rahimahullah kumbia wal mutamatti'u yaqta'u talbiyata idha akhadha fi tawafi wal na mutamatti mutamatti yule ambaye aliyotia ya kufanya umra kwanza kisha haji uktub wal mutamir wal mutamattia kadhalika wal mutamir wal mutamattia wal mutamir wal mutamattia wal mutamad yule ambaye alitia ya tamattu kadhalika alienda kwa ajili ya kufanya ibada ya umra pekee yake yakfa'u tadbiyata idha akhadha fi tawaf anakata talbia yake pale atakapoanza kufunga mtamati na yule ambaye ameenda kufanya ibada ya umra peke yake anakuwa anakata talbia pale atakapoanza kufanyaje kutufu wakati anaanza kutufu kwa hiyo maana yake kwamba al-qarib wal-mufrid wao bado wataendelea kuzitaka wao talbia haikatiki wao wataendelea kuleta talbia wakati gani wanakata talbia mpaka watakapotupa mawe siku ya tiraiko wao ndio watakata talbia muda huo ama mtumasia na yule ambaye amekuja kufanya ibada ya umra peke yake ah, kila mmoja kati yao anakata talbia yake baada ya kuanza habari za kwa hiyo uh, haya ndio ambayo nilikusudia tu ya tuyasome siku ya leo haya yote yanahusiana na mtu anapokuwa anafika pale Makka anapokuwa anafika pale Makka haya ndiyo anayo yafanya inshallah kuanzia kesho tutaanza kuleta sifa ya haji na umra sifa ya haji na umra inakuwaje na Allah tuwafikishe tuteleze laptop na zile sura kwa kusudi basi tuseme kwamba hiki hapa nakufanyia hapa hiki nakufanyia hapa hiki nakufanyia hapa naam